السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها سادة الحضور mada yetu زكاة الفطر زكاهي wanavyuoni wetu wa kifikhi pia huiita zakatul badan zaka ya mwili nini zaka zaka kilugha ni annama ay aziyada وقد ياتي bimaana at-tathhir na pia zaka katika lugha ina maana ya kujitakasa ama maana ya kwanza ya ziada hii ni faida ya sadaka kuwa huzidisha baraka pia katika maana ya tathhir ina maana zaka au sadaka ina kazi ya kusafisha madhambi ya mja kwa hali hii kuna wanavioni wametaja kad aflaha man tazakka wanasema ipo dalili katika aya hii inayoashiria wujubu zakatul fitri na katika salafu salih walikuwa wakila wakiitoa hii zakatul fitri wao husoma aya hii kad aflaha man tazakka amefahulu yule mwenye kujitakasa Uislamu unajenga ufahamu ya mtu kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumuomba Mwenyezi Mungu amsamee madhambi yake ndio utakuta ibada nyingi albadania swala zaka funga na nyinginezo zote hizi moja katika malengo yake ni at-tathhir watu kujisafisha qad aflaha man zakkaha hakika amefaulu yule mwenye kuitakasa nafsi yake wa kad khaba man dassaha na ameruka patupu yule mwenye kuichafua adana mwenye kuichafua nafsi yake na maasiya kwa hivyo muislamu anapotoa zaka iwe ni zakatul mal au zaka kama hii lengo ni kujitakasa na madhambi bali pia huzidisha ile mali yako kuwa na baraka ama hukumu ya zakatul fitri ukiachilia mbali kaulu za mutaakhirin qaul mashhur inda alfuqaha wanasema zakatul fitri ni fardun tofauti na Abu Hanifa Abu Hanifa asema zakatul fitri ni wajib kuna tofauti gani baina ya wajib na faradhi kwa mujibu wa madhhab na wana usuli wa Abu Hanifa wanasema al-fardhu ni ile ambayo ipo katika martabatul ulya katika ufaradhi wake yani zile dalili ni kat'ia adalala baada kwa ni kat'ia thubut pia zimekatikiwa na zimefika haddi mutawatir kwa hivyo ikawa zikionyesha kwa jambo fulani faradhi kwa dalili za mutawatir kwa al Abu Hanifa anasema hiyo inaitwa faradhi ama ikiwa faradhi imekuja lakini si katika dalili ambazo ni mutawatir yani zimefika katika daraja ya khabarul ahadi kwa wao wanasema hata kama zimekuja kuonyesha faradhi wao wanasema ni wajib kwa hivyo kwa al, uh, kwa Abu Hanifa peke yake anasema zakatul fitri ni wajib na hiyo ndiyo maana ya wajib na faradhi katika uh, kama wanavyosema wana usul wa kifiki tunasema jamhur alfuqaha takusudia madhhab ya al-Imam Malik ambaye ni, mwana ni, ni mwalimu wa al-Imam Shafi'i rahimahullah vile vile al-Imam Abu al-Hanabil al-Imam Ahmad bin Hanbal na jamhur alfuqaha wote wanakubaliana kuwa zakatul fitri ni wa ni faradhi kiasi kwamba lau utaiacha unapata dhambi dalili wanayotoa ni hadithi ya ibn Umar radiyallahu anhuma qala farada rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat alfitri sa'an min tamri wa mtume sallallahu alayhi wasallam alifaradhisha tamko la faradha hapa ai aujaba wa alzama ni kama hadithi ya al-Khushani Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam anasema inna Allaha faradha fara'id fala tudayyuha kwa Mwenyezi Mungu amefaradhisha faradhi wala musizipuze faradhi cheo cha faradhi ni kutekelezwa na ikiwa ile faradhi yapelekea kupelekea faradhi nyingine mfano kuna faradhi ambayo haitekelezeki ila kwa kitu fulani ambacho lazima kitekelezeke wanavyooni wa kiusuli unasema inna ma la yatimu alwajib illa bihi fa huwa alwajib bilmunasaba تذكر الاحداث walashya waislamu ni faradhi kuwa yani kutabikisha sharia za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni faradhi hili jambo si khiari si option kwamba tukipenda tufanya ama tusifanye lakini tasdiku shar'i au tasdiku al-hudud kutekeleza sharia za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tatawakkaf ani imam lazima aweko imam kwa maana haya kupatikana imamu ni faradhi kwa sababu imamu huyu ndiye atatufanya sisi waislamu kutekeleza sharia za nani za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio ukisoma babul hudud utaambiwa hadi haitekelezwi na jamaa yani tu muslimin bal hadi hutekelezwa na khalifa bimaana yeye huseua makadhi na makazi wakawa na uwezo huo kwa hivyo ina maana ni wajibu wa Uislamu kumsimamisha kiongozi na kusimamishwa kiongozi kutapelekea faradhi za Mwenyezi Mungu ambazo miongoni mwao ni kutabikishwa sharia za Mwenyezi Mungu katika mgongo huu wa ardhi ni faradhi hapa tukimchagua kiongozi ndio hutekelezeka faradhi ile kwa hivyo faradha maana kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alifaradhisha mtume anafaradhisha kama vile vile Mwenyezi Mungu faradhisha si kwamba mtume utunga yeye yale aliyoyapokea kuwa ni faradhi mtume naye anawaelezea umma wake kuwa ni faradhi ndio katika usulul fiqhi sheria ama hukumu shari kwa sisi hatukusema ni khitabullah tumesema ni khitabu ash ni hukumu ya yule mlete sheria ambaye nani ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nini isingesema khitabullah ili watu wasituhumu kwamba labda sharia ni za Qur'ani pekee yake ndio kaambiwa khitabu shari' Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amfunulia mtume wake kwa hivyo hata mtume sallallahu alayhi wasallam yani sunna zake ni masdaru tashri' ni chimbuko la sheria kwa hiyo kwa maana hii mtume sallallahu alaihi wasallam alifaradhisha zakatul fitri zaka hii sa'an hii ni tamyiz mansubu ala tamyiz au ala albadal sa'an min tambi pishi ya tende wanajioni wetu wakatusaidia pishi ni nini pishi moja ni sawasawa na amdad au arba'atu amdad am amdad ni jamu almudd wa huwa almiqdar ukichukua viganja vyako viwili kwa chukua cha kwanza cha pili cha tatu cha nne hiyo tayari katika madhhabi ya al-Imam Shafi'i ni kilo mbili na robo au kilo mbili na nusu ama Abu Hanifa anasema ni kilo tatu zakatul fitri kwa hivyo saa ina maana inachukua uh, arba'atu amdadi na hii ni miqdar ambayo imewekwa na wanavyoni katika kutoa zakatul fitri kilo mbili na nusu kilo mbili na robo au hata ukizidisha kilo tatu hii ni ruhusa katika sharia ya Kiislamu kwa sababu kila ukizidi ndio baraka ama thawabu zinazidi zaidi kwa hivyo kwa leo nitafanya kilo mbili na robo yani kilo mbili na sawa na gramu moja na au kilo tatu Mtume sallallahu alaihi akaendelea akasema au swaan min shairi au vile vile pishi ya, ya, ya mawele bali au katika hadithi nyingine ala kamsi kwa hivyo ni pishi na tulivyoeleza pishi sampuli hiyo kwa nani ni faradhi kwa nani ala alhurri kwa muungwana wadhakar mwanamume waluntha mwanamke wasahir na kwa mtoto mdogo bal hata yule anayezaliwa leo au azaliwa ile siku ya mwisho ya kuingia Shawwal leo ni 29 mfano ni mfano huu watu wasije kaangalia mwezi leo leo ni 26 sasa tuseme Jumatatu itakuwa labda itakuwa ndio 29 kwa hiyo akizaliwa mtoto ile maghrib kwa mujibu wa madhhab ya ya al-Imam Shafi'i ni lazima atolewe nini zakatul fitri kwa nini kwa sababu hii zakatul fitri la yatawaqqafu ala al-mukallaf si kama ibada nyingine kwa ibada nyingine hazisihi mpaka mtu awe nani mukallaf mukallaf ni mtu aliyekalifishwa sharia zaka hii kwa sababu ni zaka ya mali hata jumla ya zaka zenyewe hata zakatul mali yenyewe zakatul mali pia hata mwenda wazimu hutoa zaka kwa sababu asili yeye anamiliki nisabu ndio katika shuruti wujubi zaka hakuna al-aqlu hakuna al-aqlu kwa sababu gani kwa sababu inaangaliwa tu yule mwenye kumiliki nini nisabu kwa hivyo mtoto akiwa bilionia kiwa tajiri ana kiwango cha kufika kutoa zakatul mali tayari ni wajibu wake atolewe nini zaka atobe vile vile zakatu alfitri tunasema ni zakatu albadani yani unawajibika wewe kutoa kisha na wale wote ambao unawasimamia akiwemo mtoto na wengineo kisha walkabir na mzee minal muslimin miongoni mwa waislamu muhadithuna wanasema hii tamko la minal muslimin ni ziada lakini ziada hii ni ziada ambayo haigongani na nas minal muslimin na ndivyo maana al Bukhari alipoitaja hii hadithi akaiweka hadithi ya kwanza kitabu furudh au fardhiyatu zakatul fitr akaitaja hii hadithi na akaiweka hii ziada minal muslimin kwamba ni faradhi kwa waislamu wote ayuha alikhwa zaka tumesema ni takaso na uislamu wahimiza watu kutoa kwa sababu kutoa kuna faida kama tulivyoeleza mara mbili kuna faida ya unahifadhi ile mali yako na kuna faida pia yasaidia nani wale ambao hawajabahatika maskini japo ni muhimu kuelewa kwamba zaka ni ibada wala si maslahi haikufaradhishwa kwa maslahi ya kutoa maskini a a ilifaradhishwa ni ibada kwa maana hii khalifa atakusanya zaka basi wa maskini wawe wapo ama hakuna zaka ni haki ya baitul mal kwa hivyo ni muhimu kwa Uislamu ulifaradhisha hii ibada si kwa masalih peke yake japo masalih hudhihirika kama alivyoeleza Mtume sallam kwamba tunawapa hawa watu ili furaha ama chakula wapate katika siku ile ya Eidul Fitri kinyume na mfumo wa kibepari wa kirasimali twauona ndugu zangu ulivyosheheni balaa chungu nzima anayepata katika mfumo huu utakapia chukue na chako chambelesho yule baniani aliyesema changu ni changu chako ni chako ni changu changu nitafikiria yani mfumo wa kuzuia unakwambia kila ukitoa unapata maskini na wao wanapodandia kwamba ati wanatuhurumia kutupatia kitu ni wanatunyoa kihakika urasimali hata ile mikakati yao wanaosema kuondosha maskini huwa ni tasrihati fariha yani statements ambazo empty statements kihakika uislamu pekee kwa kuwa from day one uliweka mikakati ya kusaidiana kuhurumiana hii ndio sifa ya Uislamu ndugu zangu tena kuhurumiana huku si ndani tu ya Ramadhani bali kupeana zakatul fitri basi kama huna zakatul fitri nasema hata sadaka itoe kwa sababu gani kwa sababu ili ukitoa ile hikma yadhihirika hakuna waombaji waombaji sana kinyume na leo mji unaoendelea zaidi ina maana ule mji umaskini ndio mwingi zaidi angalia katika miji ile miji ambayo naambiwa imeendelea zaidi ndio umaskini ni mwingi zaidi kwa hivyo Uislamu umekuja na policy na sera ambazo zinadhihirika katika ibada yake kwamba lau watu wanapeana kweli ni muhimu jambo hili lingeleta athari yake na kuondosha umaskini wakati wujub ya zakatu fitri ni kama Ibn Abbas radhiallahu anhuma ule wakati ambapo ni wajib kuna wakati ambao ni jaiz wakati wa kutoa zakatu fitri ni ule wakati ambao kuna wakati wanazoona wanasema ni jaiz yani hapa wanasema hata mwanzo wa Ramadhani mwanzo wa Ramadhani lakini wakati wujub ni ule wakati ambapo Ramadhani ishakamilika yani imethubutu rasmi kwamba mwezi umeandama Taban huo ndio wakati wa kuanza kutolewa zakatu fitri. Mwisho wake ni saa ngapi? Ni kabla ya watu hawaja toka kwenda kuswali. Tumepata wapi haya? Ni kwa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume alifaradhisha zakat alfitri hii zakat alfitri ameifaradhisha vipi tuhuratan lisail kwanza kumsafisha yule mwenye kufunga kumsafisha yule mwenye kufunga wala isijengeke lakini ikafahamika kwamba asofunga hatoi zaka Aa, kwa hadithi ya kwanza lilmuslimin ina maana aliyefunga na ambaye hajafunga kwake yeye ni wajibu kutoa zakatul fitri hadithi hii inaeleza faida kwa yule mwenye kufunga kwa mwenye kufunga ile zaka kiitoa tuhratu lisail minallahwi warrafa kutokamana na allahwi maneno ya kipuji warrafa yani alfuhsu fil kalam maneno mabaya kama alipofasiri Ibn al-Athir Ibn al-Athir ni moja katika wanazuoni wakubwa sana alizaliwa karne ya tano yani mwaka wa mia tano na na tano hijiria amepokea hadithi mbalimbali mbali, na akapokea riwayati kutoka kwa mashekhe wakubwa akiwemo al-Imam Shafi na wengineo wanajoni wa tarikh wasema Ibn al-Athir alikuwa ni muarrif mkubwa hata aliandika kitabu chake kina mijele takriban 12 al-Kamil fi tarikh moja katika sifa mbili alizokuwa nazo wanazoni wanazitaja ni al-waru au al-wara hofu laiki wanavioni letu leo wangeiga sera za mashehe hawa leo walioko ni mashehena na hii fitusi wamefika hadi ya kudhalilisha Qur'an wamefika hadi ya kutupa Qur'ani mgongoni hawakutosheka na kuhalalisha riba kuhalalisha ukafiri sasa pia wanakitweza kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kukipiana kwa nani kwa sio kwa sisi na wengine wamejinyongesha na kujidhalilisha kwa marais wao na kuambia kwamba twawapenda mmoja asema mmoja katika mashehe simtaji jina na hii imetapakaa katika uh, katika mashindano ya juzi hapa Tanzania ya Qur'an amealikwa rais mheshimiwa basi mashehe ile ililojonyesha mmoja akasema rais mimi nilikuwa nakitamani sana kukutana na wewe haya kikutana na yeye ndio nini ndio utapata pepo asema la nataka mimi kukutana na wewe nikwambie i love you akakariri mara mbili bali wengine wamekwenda mbali zaidi tuzungumza mashehe wa kileo wasema ile aya innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun katika suratul hujurat ambao wanaviona wasema ni suratul adab wale ambao wanakuita wewe pembezoni mwa madirisha hawana adabu wanasema sasa hii aya wanakusudia rais alioko mamlakani inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wako wapi wanavioni leo wa kuiga sera ya al-Imam Shafi'i rahimahullah apelekwa kwa Harun Rashid hatetemeki bali anathibitisha haki amwambia assalamu alaikum amsomea aya wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastahfitannahum fil ardh Harun Rashid ashangaa alipoitikia wa alaikum salam Imam Shafi asema nifungue sasa hizi fungu zangu kwa sababu wewe madam nimekutakia amani na ukasema amani unayo basi kwa nini wanifunga hawa ni wanavyoni ambao walisimama mbele ya kiongozi mjeuri kuzungumza haki si kama hawa wasauza umma wasauza na uislamu kwa hiyo haya wanayofanya ni madogo kupeana misahafu Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu asema la yamasuhu illa almutahharun leo yapeano kwa viongozi wamefanya makubwa zaidi haya wamehalalisha zile ambazo ni haramu ambazo Mwenyezi Mungu ameziharamisha na wakaharamisha zile ambazo ni halali kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa itikadi yao ya kiimania kwa hivyo Ibn Athir ni moja katika nubala watu wakubwa hawa tukiwataja lazima tuwaombee Mungu na sisi nasi tuige sera zao kwa hivyo hii funga hii fitri inataharisha yule mwenye kufunga kutoka lahwi na rafat na pia ni tu'matan min masakini ni vile vile ni kuwalisha wale maskini ambao maskini ya hizi imeingia hawana cha kupata kwa hiyo tuhimizwa waislamu sisi tuwe ile sifa ya ruhama bainahum idhihirike sisi si ashidau ala bainahum sisi ni ashidau ala alkufar lakini baina yetu sisi nani ni ruhama bainana tudhihirishe kwa hivyo zile pilika zetu za wiki hii kutafuta vya watoto wetu tukatafuta za wake zetu tukafuta vizuri manyumba tunayasafisha na nini tuwakumbuke na maskini tuotolee hii zakatul fitri una watoto kumi watolee wote una uwezo ila watoto wanaviona wakabainisha ikiwa mtoto amebali aweza akajisimamia si lazima kumtolea ama ikiwa ni mtoto ni bali lakini bado wamsimamia hata kama yasoma university bado yuko chini ya himaya yako huyu una haki umtolee zakatul fitr Mwenyezi Mtume sallallahu akasema man addaha kabla salati fahiya zakatu maqbula yoyote atakaitoa zaka hii kabla ya watu kwenda kuswali itakuwa ni zakatu makbula yani amepata thawabu za zakatul fitri waman addaha na yote atakaitoa zaka hii baada salati baada ya sala ya Eid fahiya sadaqatun min as-sadaqat itakuwa ni sadaka miongoni mwa nini mwa sadaka nyinginezo ayuha ikhwa nimalize bayani yangu kwa kutanabahisha tumeingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tukapendana na lillahi alhamd nyuso za waislamu zikarudia asili yake waislamu asili ni waja wa Mwenyezi Mungu wao wanaisoma ile aya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun umma ikaregelea ile hadhi yao lengo lao la kuumbwa hapa duniani kata kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi ndugu zangu shetani aliona uivu mno mwajua alifungwa yeye aliona uwivu sasa hivi kwa bahati mbaya tusiwe kama shekhe alivyosema mmoja katika mashekhe asema watu hii ramadhani ikimalizika watu huenda kwa ibilisi kuomba samahani watu kwa nani kwa shetani kuomba nani samahani bwana samahani sana siku 29 tulikuwa sisi ni watanyungu sasa tunarudia pasi yako sisi na wewe ni kitu kimoja ayuha ikhwa moja katika dalili ya kwamba Ramadhani yako umejishindia njaa ni kwamba yale maasi uliyoacha ile siku ya Eid unaanza kuyaregelea ndio wanavyoona wanasema kuna atauba na atark tauba ni kule kuyaacha maasi na usiyarudie ama tark ni kususpend maasi tuko pamoja kususpend yale maasi una kimada wako sasa umempalivu siku 30 lakini umeambiwa next week inshallah mwezi utaandama sasa utapigiana naye sibu kwamba sasa mambo tutarejeleana as normal life ayuha ikhwa twenda mahala pabaya kwa jua hii ni athari ya ilmania mfumo ambao umemdharau Mwenyezi Mungu ukachukua haki yake ya ku ya, kusha, ya kusharihisha wanadamu wakajipa uwezo wa kutunga kanuni na kujipa uhuru wa kujiamulia wanavyotaka athari hii kwetu sisi ndugu zangu lazima tuchukulie mbali na akida yenyewe tuikatae kwa sababu sisi ni waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao tumeumbwa kwa lengo moja tu nalo lipi la kuwa sisi tumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala tuombe Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu